Wracamy do słowa. Znaczy, otwórzmy razem y, psalmy. Wy lubicie psalmy? I ja też lubię. 23 psalm. 23 psalm. Dwudziesty trzeci psalm. A, Ja go przeczytam, bo on jest krótki, ja przeczytam całość tego psalmu, całość tego psalmu. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości, ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobro Ci łaska towarzyszyć mi będą przede wszystko, wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Taki prosty psalm, prosty psalm. Ale tu jest takie głębiny Boże, no, pewne, pewne rzeczy, których, w których Bóg prowadzi nas. Ja chcę jedną rzecz dzisiaj, jednej rzeczy mówić, która, którą Bóg objawia w Pismie, Wiecie, Bóg jest duch. Tak powiada Pismo. Wszyscy wiedzą, kto bierze Słowo Boże i zna to. Amen. My Go nie widzimy. Bóg jest duch, duchem. I Duch Święty, On przybywa z nami. On objawia nam Królestwo, zasady Bożego Królestwa. On nie jest w Biblii, On nam ich objawia. Bez objawienia niczego się nie staje. Na przykład, jeśli nie mieć objawienia o uzdrowieniu, ono, cię nie, ono nie będzie. Jeśli człowiek otrzymuje objawienie, przychodzi i uzdrowienie na jego życie. Albo dar ten zaczyna działać, tak czy owak. Czy on przyjmuje uzdrowienie, czy przez niego. Jeśli człowiek nie ma objawienia o czymś, to i nie nastanie w jego życiu. Bóg działa przez, on objawia się w czymś. Wy mnie rozumiecie? Po polsku to powiedziałem. On objawia się. Dla nas On objawił się w Synie swoim, a Syn w Słowie. My od Słowa narodziliśmy się Bożego. Amen. Pismo Święte, Słowo Boże. I Bóg objawia się nam w Słowie. Duch Święty czyni to Słowo żywym dla nas. Ale Duch Święty nie bierze na siebie funkcji które On dał tu na ziemi, On, tych, on tylko ich ożywia, chcę powiedzieć. Na przykład my nie możemy poznać Jezusa, jak mówiłem, bez Ducha Świętego, tak jak On jest. My możemy słyszeć o Jezusie, znać jakieś Jego charakterne cechy, ale blisko poznać Go bez Ducha Bożego my nie możemy. Dlatego, że Jezus powiedział, ja idę, bo muszę pójść, bo nie przyjdzie do was ten, który ma przyjść. A jeśli ja pójdę, to poszlę go wam i on przy, będzie z wami aż do skończenia tego świata. Amen? On będzie z wami i wprowadzi was do mnie. Pewną rzecz, którą Bóg dał jako błogosławieństwo, nie prosto dodatek do życia – a to Jego ręka ochronna, jak chcecie można to nazywać. E, biblijnie ja nazywam to kij albo laska. Rozumiecie słowa takie? Tylko, że jeśli go wyciągnąć z kontekstu, tak, to brzmi to jakoś nieciekawie. Co to za kij i co to za laska. Ty w bilard grasz, Łukasz, nie? Nie. W bilardzie też kij. Wiecie? <laughs> ja wiem, że tam kij nie był... Ja miał klub bilardowy kiedyś. <laughs> I ja nie wiedziałem, jak po polsku się nazywa. Też kij. ale to jest duchowe znaczenie. To nie odnosi się do jakichś tych rzeczy, rozumiecie? Laska pasterska ona się nazywa, albo pasterza. My mamy pasterza nad sobą, to jest Jezus Chrystus. Po, powiem, On objawia się w Duchu Świętym dla nas. I dał pewną władzę tutaj na ziemi. I ona nie skacze, ta władza, znaczy tam z jednego na drugiego. Ona dana według daru, który Bóg, powoł, według powołania, nie daru, według powołania. Na przykład, no, ona tak teraz to, co powiem, brzmi zazwyczaj w naszych uszach, często w ludziach negatywnie, jeśli powiedzieć duchowa władza. U, u ludzi od razu różne skojarzenia. O, to w ogóle a ja mam na uwadze dzisiaj, nie, nie będę ogólny, jest swoje Boże zasady. Bez, jakby ludzie nie, prosi, nie, nie próbowali zmusić Boga, On wbrew tym zasadom nie, nie będzie działać. Jest Boże zasady na ziemi. I jest niesamowitym błogosławieństwem na życie. I to dane dla każdego. Przybywać w życiu pod laską pasterza to nie dla kontroli dane, żeby rób to, nie rób to, rób to, nie rób to. Jeśli tak robią, no, to w sumie e, życie. To jest, możecie ze mną jedno słowo powiedzieć, duchowa zasada. I Bóg od tej zasady nie odstąpi. Jak, ja znam jak dużo pomyłek w życiu i u kościołach, i w ludziach od tego jak dużo chcemy, ludzie chcą, znaczy, to, to, to już setki razy sprawdzony czas, i, i, i w moim życiu setki, a u kogoś tysięcy. I <laughs> ja im nie zazdroszczę. <laughs> Każdemu i Kościołowi i wszystkim Bóg daje wzrost. I sam Bóg chce tego pastor, pasterz twój, pastor pierwszy musi być tym zainteresowany, to prawda. Na nim jest to pomazanie Boże dlatego. I ono wyłącznie dla Niego dane. My zazwyczaj skłonni wszystko podważać i powiedzieć, ono jest na wszystkich. Ale jeśli ja wychodzę z, o tu w tym psalmie, widzimy piękne rzeczy, które nam zazwyczaj podobają się, prawda? Pan jest pasterzem moim. Prowadzi mnie na zielonych pola, tam ja swoimi słowami, pola zielone. Dlaczego? Dlatego, żebym miał ja prawdziwy pokarm, miał ochronę w swoim życiu. Tam wszystko w tym psalm, maleńki psalm, ale pokazuje wszystko, co potrzebne mnie od mojego pasterza. Amen? Pokazuje wszystko. On się troszczy, żeby mój kielich przelewał. Kielich przelewał się, to oznacza dostatek. I tyle. Amen? Kielich pełny to jest dostatek i on dla innych. Dlaczego przelewa się? Dlatego, żeby i inni z Tobą byli błogosławieni. Twój kościół, twoje, twoje amen, Twoje otoczenie. Tam wszystko jest w tym samym, co od pasterza idzie. problemem, kiedy ja odłączam się od laska pasterska. Nie dla te, ona nie dlatego, jak ludzie to używają. Ja w dzieciństwie był pasterzem. I okazało się, że kiedy wyrosł, <laughs> no pasterzem ja nie był oficjalnie. Ja uciekał z pasterzami na wsi, na którą mnie oddawali moi rodzice, do babci. Moja babcia była na wsi z miasta stolecznego, stołecznego i ja, mnie oddawali na wieś i ja stawał wieśniakiem na kilka miesięcy. I ja uciekał z pasterzami zawsze, to było po prostu pasja, ja nie mógłby z tego żyć, bo tam robili, my na ogniach, na ogniu robili różne szaszłyki, to, to, to i, i, i jeszcze lubiłem krowy tak tsz, poganiać. Ja maleńki był, mnie było 4 lata, krowy duże. Ich poganiać, a oni, oni, imiona, ma, krowy mają imiona też. No. I, no i rzeczywiście tą, ten kij, który ja zawsze w lesie znajdę sobie, on służył tym, żeby poganiać i ja mówię, mnie podobało się, kij, to, to, to. Tu nie o tym chodzi, moi drodzy. To jest laska, w Biblii, która ma ponadnaturalne znaczenie. Ponadnaturalne. I ona znajduje się tylko na tym, którym Bóg to powierzył, dał. Każdy sługa, każdy człowiek na ziemi musi mieć nad sobą duchową laskę Bożą, czyli przez kogoś. Ja wczoraj w spotkaniu mówiłem, nawet jeśli twoje służenie, ty generał Boży, czy tam, no tak, tak, w Biblii nie ma takiego pojęcia generał Boży, ale na przykład ty e, apostol, ty kim by ty nie był, na tobą i tak jest laska Boża, ktoś musi cię poprawić i ja mówię, każdy apostol, każdy sługa, każdy ciebie może być wielkie usługiwanie, ty możesz być wielkim ewangelistą, ale zawsze trzymaj pasterską łaskę, laskę nad sobą. Czyli jest ten człowiek, który dany na Twoje życie. On nie będzie narzucać się zazwyczaj. Jako paster, paster sprawuje jakby dwie funkcje. On i pasterz jednocześnie i pastor. Pastor to bliżej do e, organizowania kościoła, znaczy do różnych Dlatego potrzebny administratorzy i inni, żeby... Chociaż administrator to diakon by nazywało się w Biblii. Diakon, znacie, takie diakońskie służenie. Ale każdemu z nas potrzebny pasterz. Jeśli ja wychodzę pod, spod tego laski pasterskiej, to ja swoje życie rzucam na mianowce. Laska pasterska nie dana, żeby mnie w szkole, kiedy wychodzisz do tablicy, e, kiedy ja uczyłem się, używali taką e, jak wskaźnik. No ty pokazujesz elektroniczny, ty już nowoczesna byłaś. A, taki długi był. Jeszcze po palcach ich bili. Was nie bili po palcach. <laughs> Kto, ktoś wspomina... No, wska wskaźnik taki, znaczy wskaźnik. Tak вот, wydaje, niektórzy odbierają to, że jeśli mój pastor, jeśli to wskaźnik tylko. To nie, nie tak. Jeśli czasami ono tak jest w Biblii, jeśli Nowy Testament bierzemy, jak Paweł uczy Tymoteusza, przyszłego pastora, on mówi, że bądź, bądź ostry, bądź e, e, w, w czasie i nie w czasie, bądź twardy też czasami. Amen? O, to nie oznacza, że musi być e, e, e, znaczy takie wolne przesłanie. Co, rób, rób, rób co chcesz, rób się co chcesz. To jest nieprawda. Ale ja mówię o duchowej teraz laska, nie o tych, nawet nie o tych e, funkcjach posługiwania pastora mówię. Mówię, że my musimy mieć, i ono jest. Ja mówię, że jeśli ty urodziłeś się na nowo, to nie bywa tak, że u Boga nie ma bezdomnych dzieci i, by, i sierockich dzieci, które rodzą się na nowo. To wykluczone. To wykluczone. Amen? Jeśli życie Twoje urodziło się, Bóg nie pomylił się, gdzie Cię postawił, gdzie Cię prowadzi. Amen? On nie pomylił się nigdy w tym. Ja tak Bogu wdzięczny, że i jest nad... No, ja ją znam, no, duchowo znam tą laskę pasterską i znam, od, kogo ona, od, od kogo idzie. I ja to szanuję. Ja nie potrzebuję wskazówek codziennie, znaczy już od, per, od wie, wie, wielu lat. Znaczy, żeby mnie mój pastor tam wskazał to, to. <laughs> Ja tego nie... Ono już nie jest... Ale to będzie na zawsze nade mną, potem może nad każdym z nas to musi być, rozumiecie? Ty nie potrzebujesz, żeby ci każdy dzień ktoś wstał i palcem tam <laughs> wynikał, to masz czy nie, to, to, to. Ale łaska pasterska nad życiem to jest niesamowite, to jest biblijne błogosławieństwo. Wielu ludzi mogą cytować ten psalm albo inny. I ja wam powiadam, to będzie dla nich tylko bajką albo duchowym w zabawy duchowe. Ten psalm, w całości spełnia się w życiu, jeśli ty idziesz prosto w Bogu, ty trzymasz się korzenia, jak wczoraj my rozmawiali, nasze korzenie, nasz fundament, to najważniejsze, to musimy znać, gdzie nasze korzenie. Budowa bywa różna czasami, znaczy budowa, kiedy budujesz, ale korzenie musi być jedno i to samo. Jezus Chrystus, który umarł za nas i tylko w Nim musi być korzenie. Amen? Ale dzisiaj вот to, co Bóg mi dał слово dla nas, i ty pójdziesz dzisiaj z tym błogosławieństwem. Ono od Ciebie będzie przechodzić i dla innych ludzi. Laska pasterska to nie to, co Bóg dał jako jakąś, narzucił coś Kościołowi czy ludziom. Nie. To wszystko, co tu powiedziano, ono staje się, jeszcze raz ten psalm przeczytam, Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Po pierwsze, niczego mi nie braknie. Kiedy ja znam, że nade mną jest laska pasterska, rozumiecie? Ja, do mnie przychodzi przekonanie, przy, przyjdzie i słowo od mojego Pana, od Boga przyjdzie. Amen? Właściwe słowo. Co znaczy nie braknie? To nie jest jakieś tam na niwach zielonych pasie mnie. Czyli kiedy ja pod tym laską, ja znam, że na tych niwach ja pasiony, na których Bóg mnie postawił. Amen? Kiedy napisano, nad wody spokojny prowadzi mnie, duszy moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł do, ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Tyś ze mną, bo, boś Ty ze mną. Laska Twoje i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwą głowę moją i kielich mój przylewa się. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie, przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Widzicie, to na wszystkie sfery życia odzwierciedla się. Ta laska, ona niewidoczna i tak szybko można od niej odchodzić. Ja znam, jak często to bywa w życiu no, i w kościołach. Nad wody, on prowadzi nad wody. A niektórym czasami z nas wydaje się, że idziemy tylko gorsz, w gorzkich wodach. Znaczy gorycz, gorycz, gorycz. Gorycz to nie jest to, co nam potrzebne. Dla goryczy jest no, obraz biblijny. Mąka, sól, tam była używana Jeden raz mąka do zupy, która była otruta, mąkę zrzucili. To jest obraz słowa. Tam, gdzie pojawia się... E, a co takie zupa? To jak winegreta jakaś. Tam wszystko namieszane. Nauki różne. Znaczy, <laughs> I ktoś najadł się takiej zupy, ty nie jesz taką <laughs> zupę. Śmieciowa zupa. I później coś mi tu nie smakuje w tym co to, to nie te ludzie, to nie ten człowiek już, to w ogóle co to, to a ty nie, to nie zupa winna, no, nie jesz tej zupy, albo jeszcze już najadł się, to zjesz mąki jeszcze wtedy. <laughs> No biblijnie, tam on, a prorok rzucił tam mąkę, on przyszedł i mu powiedzieli, zupa utruta. On wziął i, a w innym e, mieście tam woda była, on po so, so, sól też, sól używano. No sól poprawia. Sól, mąka to jest obraz Słowa Bożego. Amen. Jeśli Słowo w nas jest, to my jesteśmy solą dla tej ziemi. A jeśli my tylko nosimy literę prawa, znaczy taki biblijny zakon, to to nie żadna sol. Ty musisz nosić Słowo Boże w swoim sercu. A w sercu ono będzie, jeśli serce oddane Bogu, a nie emocjom, ambicjom, jeśli ono nie zatrute zupami takimi, no. I on, prawda, jeśli ja zostaję zawsze pod laską, laską pasterską, pasterza, rozumiecie? Bożego pasterza. Nieważne, jakie moje usługiwanie, ja mogę wyrosnąć do... Tam, na przykład, człowiek może być, mieć wielkie powołania. Ja znam bardzo wielkich ludzi i o nich mogą krytykować, to ja znam, że nad nimi jest Boże władza i tak. Oni słuchają pewnych ludzi, którzy nad nimi. Ja znam pastorów, którzy prowadzą 100 tysięczne kościoły, 100 tysięcy, a duchowa władza ich, którą oni słuchają, w ich kościele 15 osób. I, tego, i ten pastor 100-tysięcznego kościoła w trudnych sytuacjach idzie do tamtego i mówi pomodlimy się, pastorze. Tak. I mnie tak to, ja mówię, Потому że używa zasady, bo on zawsze zna. Jakie by życie nie było, my musimy mieć nad sobą laskę pasterską. Amen. Różnie ludzie w kazaniach, wy usłyszycie, różnie to nazywają. Ktoś nazywa to, e, powiedzmy, serce ojcowskie. Trzeba rozwijać serce ojcowskie. W kościele nie, nie muszą być duchowe siroty. Amen. Serce ojca objawia się w kościele. Rzeczywiście z tą laską pasterską objawia się serce Ojca. Nikt nie pozna serca Ojca jak tylko przez to, prawda? Duch Święty tak działa. Duch Święty tak działa. I to dane nam nie dlatego, żeby ja mówię, tylko tam kierować, czy to prowadzi do nadwody prawdziwej to prowadzi nad wody. I tak jak tu napisano, nad wody, nad wody spokojne prowadzi mnie. W jednym miejscu Pisma ja wspomniał pierwszy Mojżeszowy, w pierwszej księdze Mojżeszowej, 26 rozdział. Możemy otworzyć i tam przeczytamy razem. 26. Tam, tam gdzie Izak, Izak, Boży sługa, syn Abrahama. Biblia mówi, że on siał tu w 26 rozdziale, w 12 wersecie Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. To był błogosławiony czas też dla niego ale zaczęło się wszystko, że tam no, w sumie, gdzie on przybywał, Bóg poprosił go zostać. Ta ziemia była bezowocna. Bywają miasta bezowocne, regiony bezowocne, nawet kraje bezowocne duchowo. I Bóg poprosił go zostać. Mówi, zostań tam w pierwszym wersecie, zostań tej samej ziemi. Zostań, w którym ty siałeś i niczego nie zbierałeś, bo ziemia nie wydawała nic. Mało tego, tam był głód i posucha. Ale Bóg mówi, że z powodu tego błogosławi Ciebie i tą ziemię. I tą ziemię. Tam, gdzie jest laska pasterska nad życiem, ta ziemia tych ludzi będzie błogosławiona. Tam, gdzie jest laska pasterza, taki kościół będzie błogosławiony. Ja znam kościoły, w których wygnali la laskę pasterską, znaczy i rządzą jak chcą, no, robią co chcą. Tak nie powinno być. Ja nie mówię o tutaj tylko o człowieku, mówię o duchowym zasadach, bo laska pasterza to duchowa zasada. I nie wywyższam tu człowieka, bo wszyscy tylko ludzie, nawet pasterze ludzi na ziemi, Pastor, pasterze i różne usługujące to tylko ludzi. Amen? To tylko ludzie. I kochani moi, i on mówi, a mnie tu ja nie tylko chciało o tym powiedzieć, że Izaak e, był błogosławiony w tej ziemi, a od jednej ważnej rzeczy przeczytamy trochę dalej, e, w 26 rozdziale, 18 wierset. Izaak odkopał studnie wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, który Filistyni zasypali po śmierci Abrahama i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego. Gdy słudzy Izaaka kopali w dolinie, natrafili tam na studnie wody żrudlanej Lecz pasterze Geraru spierali się z pasterzami Izaaka, mówiąc, to nasza woda, dlaczego nazwał on tę studnię Essek, Essek, sprzeczka, bo sprzeczali się z nim. Potem wykopał inną studnię i też spierali się z nią, o nią. Dlatego nazwał ją Sytna, Zwada. Czy 22 werset mówi, potem przeniósł się stamtąd i wykopał inną studnię, o którą nie było już żadnego sporu i nazwał ją Rechowot i rzekł, teraz Pan dał nam wolną przestrzeń. Także możemy rozmnażać się w tym kraju. W tym kraju to jest Twoja ziemia, Twojego życia. Pomnożenie prawdziwe, faktyczne pomnożenie, rozkwit, znaczy pomnożenie, przychodzi wtedy, kiedy przychodzi rechowot. Powiedz rechowot. To jest hebrajska nazwa. Ona się oznacza, tak jak tam napisano po polsku, jak po polsku będzie A, tu nie, tu nie, nie powiedziano w tym wersecie, nie widzicie tam. A? Rechowod to woda czysta, no, to źródło czyste. Źródło, o którym Jezus mówił Samarytian, Samarytanka była w Nowym Testamencie, że będziesz pić tą wodę. O czym ja chciał powiedzieć? Kiedy Idziesz podlaską pasterską, trafiają na drodze takie różne studnie, jak zwada, sprzeczka, rozumiecie, przychodzą różne studnie. Ale trzymaj się pod laską pasterską, bo prawdziwa laska, ona znajduje się u Jezusa. Amen? Słyszycie? I On cię zawsze wyprowadzi do rechowod. Bo na tej ziemi będziesz rozmnażać się i rozmnożenie to chwilowo, to tak szybka sprawa. Потім. То правда? Ми часами мишимо кидаю, кидавшись, козачині, то то дуже шибка справа. Але Бог провадячи до того, щоб ти доходив до до кожного риховод своєго. Амен. Риховод потрібний во всі сфери життя. В твоїй праці потрібний риховод новий. Риховод то нова студня. Амен. В твоїм бізнесі потрібний риховод. Ja kiedyś rozmawiał z, tym, z jednym biznesmenem, który też stoi pod, pod on uważa mnie za swojego pasterza. <laughs> Jemu było potrzebne rychowo. I my rozmawiali. I mu powiedział o tym. I on uwierzył w to słowo. I, o, I wtedy biznes, który był w krytycznym stanie, raz wszystko się zmieniło, bo woda poszła. No, <laughs> tak samo w każdą sferę naszego życia potrzebny Bóg, i prowadzi nas na wody spokojne, czyste. Amen. Ale prosto na drodze bywają inne czasami studnie. Pojawiają się. Nie pomyl się, żeby nie pić z tych studni tylko z wady, znacie, to biblijny obraz. Kiedy ja pod laską znajduję się pasterską, pasterza, ja mówię, panie, ty nie pozwoli, żeby ja został w zwadzie, czy jak tam, zwada. Czy nie, Ty wyprowadzisz mnie od sprzeczki. Amen? Od różnych... A żyć, życie bywa sprzeczne. Życie, znaczy, czasami stawi w takiej pozycji, czy bądź gdzie, we wzajemnych stosunkach, czasami ty sam z sobą sprzeczasz się. <laughs> ze swoim myśleniem, z innymi ludźmi, ze swoim pastorem. <laughs> no różne bywa, prawda? Ale laska pasterska nie dlatego, żeby tam nas zostawić. Ona mówi dlatego, żeby na odwrót cię wyprowadzić na 23 ja tak nazywam. Naprowadzić cię na 23 psalm. Tylko, że nie, trudno ludziom w to uwierzyć, kiedy już zwada zaszlepie, czy tam sprzeczka zaszlepie, czy różne inne, bo to też picie. Tamte też byli studnie, wy zauważyli? To też było picie. I ludzie czasami piją z wady i mówią, mam nie z wady. No, wszystko jest prawidłowo. I on jest to, jeśli Bóg dał ci, to bądź posłuszny Bogu, prosto idź. Laska pasterska nad naszym życiem to no, niesamowite błogosławieństwo. Największe to to, że Jezus umarł i dał nam życie. To największe. Ale On nie zostawił nas sierotami. Amen. On nie zostawił nas na, no rób co chcesz, jak tam już będzie. I On dał nam niesamowitą ochronę. Kiedy ja pod laską posterską, ja, ta ochrona niewidzialna. Ty że nie widzisz, jak realnie każdy dzień wchodzi z Tobą Bóg przez aniołów, przez i Duch Święty Cię chroni. Ty tego nie widzisz rea oczami, realnie. Ty możesz dostrzegać to w jakichś znakach czasami. Rozumiecie? Ty możesz dostrzegać to przez Słowo Boże każdy dzień rzeczywiście. I Duchem Świętym Ty możesz to czasami objawiać się to, coś z tego Tobie. Ale Ty nie widzisz tej ochrony. Tak samo laski pasterskiej jej nie widać. No. A ona jest. Ja mówię, Boże, ja kiedyś modliłem się. Ja mówię, ja stawałem, ja nie tak często staję na kolana. No, потому że ja powiem tak, że nie, ja, ja mogę stawać, u mnie jest czasy, kiedy ja staję. Prosto, że moje kolana kiedyś bo, mocno bolały i wtedy ja dużo nie stawałem. A od tego czasu, jak mnie Bóg w całości uzdrowił, to gdzieś 2-3 lata temu, ja otrzymałem całkowite uzdrowienie. Ja nie mam ze stawami żadnych problemów. A u mnie przez dwa lata przed tym mnie trzeba by było wnosić nawet na drugie piętro, nawet nie, nie to, że na czwarte, na którym my mieszkali. Tam. No w Kijowie mamy win, windę, to tam, ale ja nie mógł podnieść na jedną, jak to, stopny nawet nogi, bo oni się nie, nie znali się, tam takie było. E, i e, ja myślałem, że koniec z kośćmi, kości, kości prosto rozsypy, rozsypywały się, rozumiecie? I to nie było, że mo czy można e, poprawić marchewką. No, beta-karotyn. <laughs> Tam czy, no, co? Żelkami czy tam. To nie było czym poprawić. To już tam nie do, no, ja rozumiałem, że to jest <laughs> poważne i nie do poprawienia. Tak uderzyło, że ja, uu, ja, ale nie od razu, ja pamiętam, byłem w postach to, nie od razu otrzymał uzdrowienie, ale widziałem, że ono jest. I tak chodziłem, chodziłem. I w końcu ono jakoś zniknęło, po jakichś spotkaniach. Tu ja kiedyś prowadziłem nabożeństwo, później raz ono przestało. Ja mówię, myśl, już nie wróci? Tak spierwa obawy takie, <laughs> nie wróci, wierzę, że już nie wróci. I zapomniał o tym. Prosto w duchu chodziłem, ja, ja się robiłem sprawy, codziennie pracowałem i Raz i ono już nie wróciło. I ja mówię, dzięki Bogu, <laughs> halleluja. I no. Dlatego ja nie sprzeczam się, jeśli ktoś mówi, że Bóg nie uzdrawia. Po prostu dlaczego mnie sprzeczać się? <laughs> No i w innych przypadkach. Dlaczego mam sprzeczać? <laughs> ktoś tak mówi, ktoś nie wierzy i to ta, ta, taka postawa. Każdy wybiera swoje, to, co słyszy od Boga. Amen. I to, co jest w Słowie Bożym. A w Słowie Bożym jest o uzdrowieniu. Wczoraj ja chciałem parę miejsc pisma pokazać braciom o uzdrowieniu. Okazało się, że my skończyli o 10 czy o, o której? Pół do 10? <laughs> No, tak się stało. <laughs> bo powiedziałem, że jeśli wyciąć z Biblii wszystkie miejsca Pisma o uzdrowieniu, to zostanie nam taka maleńka książeczka. <laughs> A jeśli z Nowego Testamentu wyciąć, to zostanie parę listków, no takie <laughs> karteczki. To jak wyciąć to? Jeśli nie wierzysz, to wytnij to. <laughs> I co ci zostanie wtedy? A z drugiej strony ja powiedział także, że uzdrowienie – nie jest przyczyną naszego zbawienia. Po tym, że jeśli ktoś nie uzdrawia się, to nie oznacza, że tam coś nie tak. Amen? Uzdrowienie i inne rzeczy, cuda, znaki, to nie jest przyczynami dla naszego zbawienia. Mamy jedną, jedyną cenność, to zbawienie w Jezusie Chrystusie. Poza tym wszystkie inne rzeczy to, to, to jest część albo składnik Ewangelii. Amen? to jak jedzenie, znacie, to podobne jak jedzenie. Życie bez jedzenia można umrzeć, jeśli ty, ty tylko w poście nie jesz, ale y, tak zazwyczaj lepiej jesz. Jeśli człowiek nie je, to ciało umrze. To co ważniejsze, jedzenie czy ciało? Bez ciała, bez jedzenia nie można w życiu. Ale co ważniejsze? Ży... Ży... <laughs> nie, ja... No dobra. Życie czy, czy jedzenie? Życie. Amen? Ale bez jedzenia umrzesz. <laughs> No вот to samo. Czyż my, my przydawali jedzeniu takie same znaczenie jak życiu? To pomyłka. Tak samo, jeśli my przydajemy znaczenie Bożym dziełom, większe niż potrzebne, na przykład uzdrowieniu, tam, ono jest. Ono jest biblijne, zbawienie, owoce, traktowanie pisma, wszystko jest ważne. Ale przez to nie daje się to nie, to nie to, co dało nam zbawienie. Zbawienie jest tylko przez Jezusa Chrystusa. Amen? Żadna inna teologia nie dała nam zbawienia. Żaden kościół nie dał zbawienia, żaden na ziemi. To tylko Boży sposób z nami działać, z nas prowadzić. Amen? Niczego na ziemi nie ma w ogóle, co nam dało zbawienie. Tylko Jezus Chrystus, który objawił się nam w swoim duchu i w Jego słowie. Amen. Вот. Потому łaska pasterska, pasterza, ona warta, ona, ona niesamowicie potrzebna w życiu. Kiedy odłączam się od niej, to jest niebezpieczeństwo wyjść na, znaczy nasza taka natura ludzka, wyjść na, na lonki niezielone, a jak chcę. Jest takie pojęcie, no, no, kiedy człowiek tak idzie, nie widzisz od razu. Ale ja znam, gwarantuję, nie to, że ja specjalnie sprawdzałem, справджав, mam мав маленьке досвідчення, маленьке. Кільканадцять lat w Bogu i służeniu. To maleńkie. Ja nie, nie, nie równa się z większość wszystkich pasterzy i sług Bożych w Polsce lepsze niż ja w setki razy. Ja ich lubię, błogosławię. Wszyscy oni doświadczeni. I wy, moi drodzy, ja cenię wasze doświadczenie ja też mam maleńkie, jak, ja maleńkie mam doświadczenie. I ja znam, i ono jest biblijne, że kiedy tak chce się wyjść na, gdzie ja chcę, gdzie, bo osobno w trudnej sytuacji. ja znałem zazwyczaj to przed samym momentem wzrostu. <laughs> bo kto sam siebie wywyższa, tego Bóg poniża. Nie pastor. <laughs> Rozumiecie? Jeśli życie my pniemy się, próbujemy sami siebie Ja, kiedyś u mnie to było. Ja na, na sobie to znam. <laughs> Charakternie było i w moim życiu tak. Ja, prób, no, ja nie wiedziałem o takich zasadach Bożych, że, a później jak to praktycznie doświadczył, mówię, nie, ja nie chcę tam już wracać taki. Boże, ja lepiej będę zawsze pod pasterską laską. I to błogosławieństwo jest na moim życiu. Jest wzrost niesamowity wtedy. Потому że pasterska łaska prowadzi mnie na niwy zielone. Amen? a nie gdziekolwiek na polach, gdzie chce biegać. Rzeczywiście na polach biegać spierwa wydaje się e, wygodniej, lepiej. No, biegam co chcę, robię co chcę, poluję co chcę, a tam jest drapieżnicy Dużo. Można tak powiedzieć? Drapieżnicy. Ich dużo. Oni w różnym rodzaju. Hieny. I mówimy, to co tam? Jak? Szakale? Szakale wilki i różne inne. Lew ryczący ten ryk, który wydaje tylko. Diabeł, on tylko ryk wydaje. Zębów dawno pozbawiony. Dlatego u dzieci Bożych, wszystkich, które potrzebują zęby, leczenia, wszystko, mówcie, diabeł, ty pozbawiony zębów, moje zęby Bogu się i и Amen. Амен. tak. I was Bóg błogosławi tym. Ponadnaturalnie lub da możliwość tam, gdy ty wszystko to zrobić. Amen. To jest realność. Ja modlę się o wszystkich naszych ludzi, żeby zęby byli w porządku. Ostatnie dla czegoś taką nie modlitwę. Tak, żeby ponadnaturalnie Bóg dał ci albo cud, albo finansowy cud na to, żeby też to pójść do tego, kto umie to robić. Amen. Także ja wysłabadzam błogosławieństwo. A laska pasterska prowadzi nas na czyste wody. Rychowod będzie zawsze objawiać się. Rychowod to możliwość pomnażać się. Rychowod, oni wyszli na przestrzeń, gdzie Bóg powiedział, a teraz nic już nie przeszkadza wam prosto pomnażać się. Pomnożenie to naturalna rzecz. Nie, nie trzeba wyciągać z czegoś. Amen? Twoje życie zaczyna pomnażać się. Mało tego, łaska prowadzi nas na czyste wody, na czyste, na łąki, łąki zielone, zielone. To oznacza czysty pokarm. Amen? To, że czasami droga leży przez e, pustyni, bywają, oni krótkie dosyć, bywają. To nie oznacza, że w pustyni trzeba znaleźć swoją zwadę, taką, no jak nazywa się, studnia taka. I pić, pić, pić. Jeśli ty pod laską pasterską Bóg cię przez oślicę przemówi nawet. Ale pastor nie osioł, no oślek tylko. <laughs> No, a nawet Bóg używał w Biblii oślicy, znaczy przez która mówiła. Ja sobie wyobraził, ktoś mówi, nie ma y, ponadnaturalnych cudów. A to, to <laughs> żartuję. Tam jest wiele innych cudów takich, ale to też, dla mnie by to zdziwiło. To był znak, to prawda był nie cud, to był znak dla kogoś, dla proroka tam. Oślica przymówiła. Ja mówię, Boże, to co, ze Szreka? Czy... <laughs> nie, to oślica przymówiła. To, to nie ten oślik ze Szreka. I, I Bóg może użyć, ale do czego doprowadzę do, do, do swojego życia? Do tego, żeby już oślica mówiła. Tam, jeśli tą historię uważnie czytać, to to prorok był uparty. Prorok uparty był na tyle, on nie zważał na to, co Bóg jego zatrzymał raz, tam, mówił mu, a on swoje, moje. I jedzie i <laughs> już lica mówi, hej, dlaczego <laughs> swoje życie doprowadzać do tego, żeby szlica mówiła? Jeśli Bóg dał nam usta, amen, dał nam laskę pasterską, która nie prowadzi do zła. Kiedy my pod laską pasterską drapieżcy, będą wygnani z naszego życia. To jest gwarancja. Różne te demoniczne duchy, które próbują kusić, bić życie z różnych stron, oni będą nie tylko wygnani, oni będą porażeni, zrujnowani. Amen? Ja wam dam jedno miejsce pisma jeszcze, bracia. Od w siódmym rozdziale drugiej Mojżeszowej, druga Mojżeszowa 7. Ja przeczytam jeden fragment. 7, 8, 7, 8 werset. 7, 8 werset drugiej Księgi Mojżeszowej. Potem odezwał się Pan do Mojżesza i do Aarona, do Aarona mówiąc, gdy Faraon powie wam, wykażcie się wykażcie się, jakim cudem powiesz do Arona, weź laskę swoją i rzuć ją przed Faraonem i zamieni się w węża. Ja na jedną chwilę zatrzymam się i będę kontynuować dalej. Prosto jedną rzecz chcę wam pokazać i wyjaśnić. Aaron to rodzony brat Mojżesza, Mojżesz był powołany wyprowadzić lud z Egiptu, nie Aaron. Powiedz, nie Aaron. Kiedy Bóg przemówił do Mojżesza przez krzaki tam, no, na pustyni, to Mojżesz powiedział, jestem niedoskonałym. Zazwyczaj my ludzie tak przed Bogiem, my niedoskonale. I Bóg powiedział tam, w tamtym momencie, dam ci, a on mówi niedoskonały i jeszcze on przekonywał Boga, że w sumie jak ja pójdę, ja nawet mówić nie mogę. On jąkał się. W ogóle Mojżesz miał jeszcze taką problemy. znacie. I mówi, jak ja będę im mówić? Mało tego, on był bardzo człowiekiem, e, Biblia mówi, skromnym, ale chodzi o to, że on malomówny był. Nie, nie nadawał, no nie ten, który wewnątrz nim był bohater, ale on do tego, żeby prowadzić kilka milionów ludzi z Egiptu, którzy tam przyzwyczaili się, już ich domy tam byli. I żeby wprowadzić ich w ziemię obiecanej, potrzebny taki charakter, mężność. Mężność. Ludzie, ja zauważyłem, często wybierają gnuśność, ale trzeba wybierać mężność każdemu. Amen? Kiedy Bóg powiedział do Jozuego, On mu powiedział, i tak do nas to samo mówi każdemu, bądź bardzo mężny. A ja sobie zauważyłem, Boże, jak mężny, mężność to twoja cecha, to nie ludzka. Nam to wydaje się, że to u ludzi mężni, którzy wczoraj byli mężni zbyt tylko po ludzku, to jutro staje takim trochę, no znaczy jest ludzie takie, udaje się mężni, ale mężność jest u Boga Ojca i On daje ją nam. Każdemu. Ale jak można chodzić, żeby mężność przychodziła w życie? Pod laską pasterską. Wtedy przychodzi pewność i mężność w życie. Amen? Zawsze pod laską pasterza będzie w Twoim życiu mężność od Boga. Amen? Bo mężność, ona różne cechuje. Jest jedno kazanie, które chciałby głosić w najbliższy czas o mężności, jak ona jest ważna. Mężność podnosi głowę w czasie najtrudniejszym. I warto iść za tym, który umie podnosić głowę i ty będziesz ją podnosić w, trudności, w trudnych sytuacjach. Amen? W rozpaczu. Czy... Mężność to jest mocniejsza cecha charakteru, który Bóg chce wkładać w nas. Ot. Ale ona jest w nim. I od, e, bo nie powinno w nas być trudno iść w takie sytuacje, kiedy życie cały czas zawodzi i, i ludzie też czasami. Znaczy, jak Biblia mówi, w czasie niedoli okazał się, nie, gnuśny. Na odwrót trzeba było podnieść mężność. A, a czy gnuśny stać? Na, no, to, mężność to odwrotna strona od gnuśności. Amen? Od tych różnych takich. No, a, i od, wracając do tego, Aaron był dany Bogiem i w no, Nowym Тестаменті to полоншоне в зрозумінню бути під ласком пастерском. Czyli Aaron był dla pewnej funkcji, to jest kapłaństwo. Jak w, no, księdze, no napisano to, że e, Bóg nazwał nas w Nowym Testamencie świętym kapłaństwem, że my królewskie kapłaństwo, królewskie kapłaństwo. I, ale e, Aaron, on rzeczywiście Boży sługa, але там найважніше, тому, ну, повізьми, е, та ласка, так пастерська, так направді належала Мойжешові, просто вона була в ренках Аарона. От о чим хотів повідомити. Аарон був даний Мойжешові, хоча ж був його родзонним братом. Але він був даний як капланство, бо Мойжеш мовив сам не ну, он, якби Бог му дав то. І е, далі читам. А, weź laskę dziewiąty werset, weź laskę swoją i rzuć ją przed Faraonem, a zamieni się w węża. Przyszedł więc Mojżesz z Aaronem do Faraona i uczynił tak, jak rozkazał Pan. Aaron rzucił laskę swoją przed Faraonem i jego sługami, a ona zamieniła się w węża. Wtedy także Faraon wezwał mędrców i czarno, czarowników, a чаровницы egipscy учинили to samo чарами своими. Każdy z nich rzucił laskę swoją i zamieniły się w węże. Ale laska Aarona połknęła laski tych wszystkich. Co ja chciał Ci powiedzieć teraz? Kiedy idziesz drogą Bożą, diabeł będzie fałszywe laski zawsze rzucać po twoje nogi. Rozumiecie? I udawać, że to jest Boże. No. Tylko laska pasterska może ochronić nas. Wy, wy słyszycie mnie? My sięgamy, my ludzie chcemy na wolnych drogach być. Niektórzy, mnie od razu, pismo jest i koniec, więcej mi nic nie potrzebne. Ja wczoraj mówił, dobra, cię nic nie potrzebne rzeczywiście, każdemu z nas dane pismo ale Boga jest zasada. On nas zrodził przez Słowo swoje, dał nam Ducha swojego i postawił w laskę pasterską. Nie dla... E, nie narzucił nam władzy, rozumiecie? A dał ją jak błogosławieństwo, jak ogród, w którym wzrastać. Amen? To jest ten 20, 23 psalm. I w Twoim życiu, jeśli Ty pod laską pasterza Twojego, jeszcze raz mówię, Laska pasterza nie dlatego, żeby twoje życie trzymać w poprzeczce. Nie pójdziesz więcej niż ta poprzeczka. To jest pomyłka, kto tak czyni, albo ktoś tak... Twój wzrost ma być w Bogu. Roz... Twój pasterz, bo Twój Bóg zainteresowany w Twoim wzroście i rozwoju. Amen? I... Ale pod laską pasterską, jeszcze oprócz tej wody, o której mówił, prawdziwej wody, daje się także i ochrona prawdziwa Потому że e, rzeczywiście ty możesz sam walczyć z drapieżnikami, tam z dy, demonami i takie inne, ale kiedy ja chodzę pod laską pasterską, bo ludzie nawet nie rozumieją skąd może niebezpieczeństwo przychodzić nad życie, rozumiecie? Niektóre rzeczy ty sam rzeczywiście musisz uczyć się zwalczyć i stać. Amen? A pewne rzeczy, o których ja nie znam, oni znikają z mojego życia tylko po temu, że ja nie odchodzę od tej władzy, która jest nade mną, duch, no, czyli laska pasterska i tyle. Ona nie narzucona mnie. Ja mam ją jak błogosławieństwo. Ja e, szanuję to, to dane Bogiem. Amen. Laska pasterska, ona ponadnaturalna. To nie prosto pastor dany w kościele, to nie tylko to. Chociaż zazwyczaj laska jest na, albo na pasterze, albo na twoim duchowym ojcu, tam no, różnie nazywają. Amen. No, różne może być. ale ten, który Cię karmi słowem, ten, który Bóg postawił w życiu. Amen. I kiedy ja wychodzę z tego, ja znam, że e, to, to jest zasada, która zawsze będzie działać. Jeśli mnie jest laska pasterz, pasterza nade mną, to ta laska pasterza pożre te falszywe, jak tam byli węże falszywe, rozumiecie? Bo laska Aarona am-am i zjadła te, te falszywe. A diabeł będzie rzucać te kłody, rzucać te e, swoje... Pod, pod... Co takie laska? Jeszcze jedno z znaczeń. W Biblii znaczenie biblijnym, hebrajskim znaczeniu laska to jest było e, znaczenie władzy danej. Rozumiecie? Władza. Powiedz słowo władza. Laska to jest władza. Ten, spierwa ten, który przywodził, przywodził w narodzie, później królowie już powiedzieli, ale im dawało się takie wyznaczenie, specjalna laska miała, taką, odróżniała się od innych. Вот. Ale rzeczywiście, no, rzeczywiście i Bóg użył ten obraz, on jest w Nowym Testamencie. Ja prosto, żeby czas już skrócić, do, do modlitwy. E, powiem e, i w objawieniu świętego Jana wy znajdziecie o laska żelazna, która pasie nas, Bo, Boża laska, że my pod niej znajdujemy się. W Hebrajczykach to znajdziecie. Powiem także na przykładach laska dana Mojżeszowi, bo powtórzę, Aaron to był sługa dany Mojżeszowi, czyli e, tak naprawdę laska miała znajdować się w rękach no, Mojżesza. Później w jednym momencie on używał laskę, tam wyciągał, żeby wody dać, no, kiedy oni już byli tam, no, wyszli z Egiptu. A laska pasterska prowadzi cię do prawdziwych wód. Ona chroni cię od wrogów, od drapieżców. Kiedy my wyskakujemy szybko, chcemy robić, co chcemy, Значить, wzrost to zainteresowanie Boże, on niesamowity wzrost dać każdemu w Kościele i samemu Kościołu. Amen? Ale jeśli ja powtórzę, Biblia tak u nas uczy i powiada, jeśli sam, sam siebie wywyższasz, to się same wywyższenie takie. Czasami nieświadomo ludzie chcą, to, to Bóg poniżej, Ni pastor, ni ktoś z liderów, Bóg weźmie poniżej. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego y, chodzić na zwady, dlaczego chodzić na te y, studnie sprzeczki, tam, znacie, tak, nie warto bądź laską pasterzy, ty będziesz błogosławiony. Mało tego, modlitwa Twoja wzmocni się tak, że Ty będziesz modlić się o tych, którzy wpadają w takie sytuacje i oni będą zbawieni, uratowani. Amen? Ty możesz stawać w modlitwach wtedy. Y, twoja modlitwa będzie właściwie kierowana Bogiem. Najlepsza modlitwa to, która jest Bogiem dana i Bogiem, usłycha, Bogiem wysłuchana. <laughs> A nie tak, że my modlimy się sami i dla siebie. I, i u siebie wymagamy. <laughs> Laska pasterska, pasterza, ona pomoże Twojemu sercu być we właściwym stanie. Pierwsze, ona dba o zdrowie Twojego serca. Rzeczywiście i Ty sam powinieneś to serce przedstawiać Bogu, żeby ono było czyste od różnych zwad, prawda? Goryczy, gor, gorzkich korzeni. Ale laska pasterska, chodzenie w tej, pod laską pasterską, ja będę zawsze miał właściwy pokarm. Rzeczywiście, ja karmię się już no, y, y, większym, różnym jedzeniem, ja mogę jeść, ale laska pasterska zawsze nade mną je, nad jeść. Jeśli pojawia się gorycz, z którą ja nie mogę uporać się, to ja będę używał to, tą zasadę będę prosić, Boże, laska pasterza, która jest nade mną, pomóż mi. Amen. I On poszli mnie słowo pastora mojego, czy tam, no On da. Amen. I, i, I to jest błogosławieństwo, to jest ochrona nad życiem wychodzić z tego, to no, y, nie chcę straszyć niczego, to jest powrót w Egipt, to jest egipskie znów takie, znaczy plagi zaczynają się jakieś, no dlaczego? Dlaczego? Egipt to nam niepotrzebny w ogóle. I, ale tu jest ponadnaturalna rzecz, którą powiedziałeś, powiedziałem. Diabeł w Nowym Testamencie, my czytamy, on nie śpi i chodzi jak lew ryczący, jak tam szukając kogo pochłonąć, kogo zeżreć. On zeżreć nie może, ale zwieść może, zwodzić może. On, no, i, ale laska pasterska zawsze mnie kieruje raz na, na właściwą drogę. Ja staję i, aleluja Boże, dzięki Ci, mój pasterz. Pasterz nasz Jezus, On pasterz nad pasterzami. Amen. ja mówię, Boże, mnie zawsze w życiu potrzebna ta Boża władza. Nie bądźmy jak to jest y, takie polityczne ugrupowanie, jak oni się nazywają, y, anarchiści. Anarchiści. <laughs> Ja już zapomniałem, że jest takie, a było kiedyś. A ono siedzi w ludziach. My czas od czasu chcemy... Anarchiści to w ogóle nie uznający żadnego porządku. Ja rozumiem, ale z drugiej strony chce się na wolne przestrzeni. A jakby... A a co ty, niewolny? Dobrze o tym opisane, ja nie będę ją brać dzisiaj, tą przypowieść. Dobrze to opisane w przypowieści o synie i o ojcu, o dwóch synach w Nowym Testamencie. W końcu okazuje się, tata mu mówi, i drugiemu synu też, u drugiego też okazali się problemy w końcu. Tam dwa syna. My zazwyczaj mówimy, syn marnotrawny, syn marnotrawny, a tam obu byli, tam dwa. I jeden, drugi, i drugi też w końcu Okazało się, że on miał, miał, miał gorycz, problemy miał. A tata mówi, ty że zawsze miałeś to. I temu pierwszemu także mówi, no po co straciłeś tyle czasu? No może on tak nie mówił, ale rzeczywiście, ale jakie serce ojca? Ojciec zawsze czekał. Amen? I zawsze przychodzi z objęciami. Widzi to mnie syn. Вот це таке ласка tej przypowieści jak najlepiej ona napisane, laska pasterza. Tam laska pasterza. Wydaje się, że dlaczego ona nam? Ona taka jakby czasami, ten po co? Znam, ten syn pierwszy, on mówi, znam życie. Będę wzrastać. Daj mi moją część. znam życie. Już wszystko znam. U mnie jest starszy syn. Ja go kocham. On mój ulubiony syn, bo jedyny. ja znam, ja też syn swoich rodziców. My z bratem dorastali, nas mama i tata. I ja znam, co takie, no, te stosunki też. Rozumiecie? Chce się wyskoczyć i koniec, ja już wszystko wiem. 12 lat, ja powiedział, pamiętam, ja wszystko już wiem. Koniec z domowym życiem. Nie będziecie mnie tu wskazywać. Czy to nie anarchizm był? Anher, an, y, Koniec, już wszystko wiem. To pomylili się tam, że pełnolecie 18. Już, to mnie wystarczy. To pomyłka jakichś ludzi, <laughs> tak mówiłem. Później życiowe górki amerykańskie górki, tylko bez zabezpieczenia. Tak samo duchowo. Duchowa laska, ten, czy, kij, czy laska pasterska, ono nie lata gdzieś w duchu. To jest błogosławieństwo na życie. Ona przez Słowo Boże idzie. Ona w całości związana ze Słowem. To niczego bez Słowa nie było. Amen? Słowo dało nam życie i ono jest korzeniem. Jeśli wam ktoś narzuca się z laską pasterską <laughs> i nie ma słowa, to dla tych, którzy słuchają tam na przykład w internecie, to, to jest jakaś pomyłka. Jeśli ktoś mówi, że ja będę twoim duchowym mentorem, czy tam jakieś to, ale nie ma korzenia zakorzenionego w Jezusie, to pomyłka. Jeśli to, to powierzchowne mówienie, że Bóg ze mną, ja tam Jezus tu, czy to, ale chodzi o to, że korzenie jawnie widać, kiedy widać i owoce. Amen? Kiedy widać i owoce. Вчора ми віджили, коли це значить, коли навіть звонпив Ян, Ян Хчичель, в pewnym momencie siedząc w więzieniu, chyba rzeczywiście więzienie nie wpływa na nastroje w najlepszy sposób. I on w rozpaczy ty siedział i mówił, i, i posłał uczniów tam, chyba jakiś miał kontakt, może telefon komórkowy, czy... I, I zadzwonił mój uczniowie, pójdźcie, zapytajcie. E, e, I, I, oni poszli do Jezusa i pytają, posłał nas Jan zapytać, czy ty, czy ty jesteś Mesjaszem, czy innego nam e, oczekiwać. Czyli w nim pojawiło się wątpienie, czy to, to nie ten. I czym Jezus? On nie mówił, że zaraz ci teologicznie wyjaśnię na podstawach wszystkiego Pisma. On powiedział mu, wiesz co, wiecie co, idźcie, powiedzcie Janowi, co słyszycie i co widzicie. Chromi wstają, tam gdzie jest korzenie w Jezusie, tam jest uwolnienie. Tam ludzi, tam życie zmienia się, rodziny zmieniają się. I nie po co dalej udowadniać, że to Bóg to nie... Bo diabeł nie zwalnia od nałogów, od e, alkoholizmu, narkotyków, od biedy. On nie zwalnia od tego. On na odwrót zniewala. Amen? A tam, gdzie jest, Bóg działa to tam, gdzie Bóg rozwiązuje życie, rozwiązuje e, biznes, u którego była tragedia u ludzi, e, pomaga wstać na nogi. Amen. Rozwiązuje różne sytuacje życiowe. E, on mówi, że nawet jeśli przeżyłeś tragedię, rozwody, dam ci nową rodzinę. Amen. Dam, on mówi, dam. odnowi się twoje życie teraz. Ja wam mówię słowo, że niektórzy z was i tam ci, którzy słyszą w, w internecie, przeżyli różne sytuacje, mówią, że już niczego nie stanie się w życiu. Stanie się, nawet w tym roku prosto Bóg cię podźwignie. Ten rok, w 15 roku Bóg podźwignie twoje życie. Może za ostatnie 10 lat tak niczego nie wydarzyło się, ale ten rok Bóg podźwignie cię, bo On Bóg. Amen? Tylko bądź i chodź z Nim. Niech będzie pasterz nad pasterzami w Twoim życiu i niech będzie laska pasterska także chronić Cię w Twoim życiu. Amen? To jest Boże Słowo. I ja znam, że w Biblii Mojżesz kiedy prowadził lud, tam już to ja nie, ja nie otwieram, bo e, to jest biblijna historia, można czytać sobie i spokojnie w domu znaleźć to. Znaczy, kiedy e, on prowadził, e, zawsze pojawia się różne rzeczy. My wszyscy znamy, czytamy Biblię, a tam nie było u nich. Rozumiecie? I oni tak, Korach, Korach był tak, mówi, bracia i siostry, co ten Mojżesz zawsze milczy? No mi się nie podoba. Gdzie w naszych przepisach napisano, że trzeba milczyć cały czas? A Mojżesz był zawsze taki, no, małomówny, <laughs> No, mówił tylko później, ale małomówny to nie znaczy, że emocjon, nieemocjonalny. My nie widzimy jego emocje, niektóre z tablicami tam. I... U nas jest pomnik w Łodzi. Łódź wyróżnione miasto, jest pomnik Mojżesza. Pewien czas, kiedy przyjeżdżali pastorzy, moi znajomi, mój, nasz pastor, kiedy on raz był w Łodzi, dwa razy, e, kiedy my zaczynali, on przyjedzie do nas za miesiąc i E, I ja go poprowadził i poszli tam. Ja mówię, pastor, wiesz, tu jest w Łodzi pomnik Mojżesza. On mówi, tak? A on dużo w krajach różnych bywa. I e, Bóg używał mocno go osługiwanie e, dla biednych. Wiecie, o tym nie pisze się w internecie. Ludzie widzą, o, pastor dużego kościoła, chyba jeździ na dobrym samochodzie, ma to i to. Nikt nie zna kiedy pastor oddaje wszystko ostatnie, żeby pomagać biednym, sprzydanym kobietom w Iraku, których sprzydali, on idzie swoimi pieniędzmi z kieszeni i wykupuje ich. Nikt z nim nie był, kiedy zagrażali mu cały czas e, jego życiu, tam różne te... I ty, takich rzeczy jest tysiące, o tym nie pisze się i nie trzeba to pisać. Trzeba być skromnym. No, lepiej być skromnym człowiekiem. Amen? Ale e, chodzi o to, że i my szli z nim, ja mówię, jest pomnik Mojżesza. On mówi, o, byłem w różnych miejscach, gdzie zapraszają, ale pomnik Mojżesza jeszcze w mieście nie widział. Ja mówię, pójdziemy, ja ci pokażę. I my poszli do parku, do, no, jak nie na zdrowiu parka, jak on się nazywa? Śledzie. Śledzie. Bardzo podoba się mi to. Ja, ja pamiętam, mnie ktoś mówił. <laughs> mnie kto, ktoś mówił, dobrze, że ja pastor nie powiedział, że to śledzie, bo on by, <laughs> zdziwił, bo on by się zdziwił. No, kiedy prowadzicie pierwszy raz ludzi, to tam nie mówcie od razu, że śledzie, później. <laughs> Bo ludzie nie zrozumieją. My humor rozumiemy w Łodzi, ale oni, przyjeżdżają tu nieudziani, oni dokąd? Do śledzia. <laughs> Pójdziemy do śledzia oddychać powietrze. <laughs> A jakie powietrze No my to rozumiemy w Łodzi, w Łodzi ale ludzie mogą nie zrozumieć. Później mówcie, bo to jest nazwa nasza miejscowa, no, łódzka. No, ma znaczenie dla historyczne. Ale mój mm, e, Mojżesz prowadził i e, to samo ludzie chcieli wy wychodzić z, z, tego, bo nie widzieli w niektórych momentach e, jakichś tam, mogli widzieć jakieś no, wady charakteru może być. Mówię, no, co to, on że tylko człowiek, co tam. I tak samo Koracho mówi, to co, gdzie my idziemy, w ogóle coś tu nie to. A y, tam różne historie zdarzały się. Izraelczycy jak raz napotkali spierwa gorzką wody, pamiętacie tam? Y, to i to. I oni widzieli tak, z jednej strony jest cuda, bo wczoraj morze otworzyło się, a dzisiaj już nie pamiętamy. Już zapomnieli. My dzisiaj, w naszych czasach cenimy to, co było tam ile 4 tysięcy lat temu, albo tam 3 tysięcy. My, my dzisiaj to wspominamy, nawet w teatrach pokazują, każdego na ulicy zapytasz, to Biblii nawet nie zna. Ty znasz, że przez Czerwony Morze możesz wyprowadził? No jasne. Każdy zna. A tam oni na drugi dzień już zapomnieli. Wczoraj morze otworzyło się, a dzisiaj już nie pamiętam, co wczoraj Bóg zrobił. Tak w kościele. Pastor, ty coś, w ogóle co, coś tu nie gra. Coś tu nie gra w ogóle wszystko. Wiecie, pod laską pasterską ty zawsze wrócisz na drogę prawdy. Amen? Pod laską pasterza. Trzymaj się tego. Zawsze jest złada albo jakaś tam rzecz, która spróbuje powiedzieć, ta, co tam? I Korach mówi, a od kto on jest w ogóle? Wy słyszeli, że było oficjalne zebranie, żeby go wyświęcić na, na, na, na Mojżesza? <laughs> A oni mówią, nie, nie było. A on że rozmawiał z krzakiem tam. I a oni powiedzieli, a gdzie to napisane? A gdzie? A w ogóle? A co to za krzak? Jakim prawem ci krzak powiedział? I ty nas prowadzisz. A on że rozmawiał z krzakiem. Jeśli rzeczywiście my znamy, że on z Bogiem tam rozmawiał, ale krzak był, który zapalił się i nie spalał się. To było dla ponadnaturalne. I on stał i otrzymywał od Boga objawienie. Bóg mu objawiał, mówił mu. Mówił o powołaniu, o tym, co ma zrobić. A jeśli a Korach powiedział, wiecie, co on wyrabia? I tak, no ja nie będę dalej, bo za zbyt tego śmiechu nam nie potrzebny. Radujcie się dla serca, radujcie, żeby wasze, Biblia mówi, że serce, które e, najlepszym lekarstwem jest radość. Amen? i ostoją, Biblia mówi w Jozu, jego księdze, Twojego serca, Twojej duszy jest radość. Radość to nie prosto śmiech od e, kabaretu, kabaretu. <laughs> Radość to wewnętrzny owoc. Amen. Radość Panu jest moją ostoją. Aleluja. Od koborytów to prosto, my żartujemy, możesz pośmiać się tam. Ja ich nie oglądam. Kiedyś oglądałem, a moja żona, o niej charakternie, ona nie lubi takich od w ogóle, różnych takich. No nie lubi. A ja kiedyś oglądałem, żeby poprawić, znaczy, y, humor tam <laughs> A później ja zauważyłem, że w większości też głupstwa dużo mówią. Nie, nie będę swoje uszy y, też. I dawno nie, oglądam. Ona jakby swojego doszła. No, ona modliła się. <laughs> A ja humor poprawił. To było dawno temu, 10 lat temu nawet. I, <coughs> a, i, i od I, i, i dlatego <coughs> Miriam też, Miriam, oni mieszkali razem, te siostry. A ona, oni rzeczywiście w jednym domu byli, tak jak my, вот w jednym domu duchowym. Czasami ty widzisz pasterz, twój pastor przychodzi, on tam garnitur, a może przychodzić e, w dżinsach, dżinsy, dżinsy, człowiek, sy. Dżinsy, coś mi nim nie to. Jak on mógł? Bo ja w internecie zauważył, ja nieznany pastor, nie mało kto znał, Polscy też nie znają mnie. No, ale tam ludzie obserwują, obserwują gdzieś, obgadują, mówią na różnych forumach i ja prosto zmieniłem zdjęcie tam przypadkowo gdzieś. Nawet ja nie chciałem później, mówię, stare, zastarzałe, trzeba zmienić. I odszedł. Później wrócił i pisałem coś na no, komputerze, z kimś rozmawiałem tam przez Skype, później raz wracam, a tam całe tu, tu, tu, tu, tu. On, on nie od Boga tam, no, no podobnie takie. I po czym rękę w kieszeni trzyma. I, I on w ogóle tam herezję ma. I co? <laughs> ja tam trzymałem tak rękę w kieszeni ja nie, nie, nie, nie, nie, tym się nie przyjmuję różnymi. Ludzie wyciągają wnioski, znacie, z czegokolwiek, z czego, z bądź Rzeczywiście musimy uważać, żeby nie dawać powodu specjalnego. Nie, to też musi być rozwaga. Nie, specjalnego powodu ja nie próbuję dać. Ale i e, chodzić w tej kontroli wyższej jakości. Musimy kontrolować, dać kontrolę Bogu, żeby nie grzeszyć. Amen. I żeby z sercu był porządek. A w jakiej ja kieszeni trzymam rękę, to nie sprawia, duchowość, no, w sensie na moje serce. Amen? Ale ja rzeczywiście, jeśli ktoś zbyt tutaj potyka się, ja wyjmę rękę z kieszeni. No co ja, ja że też nienormalny. Jeśli komuś to y, się przeszkadza, ja wyjmę. Tak вот oni wstawali i, no i w końcu Marian już coś nie, nie podoba się. I ona wstała, mówi, czy tylko, może u nich tam, ona wstała nie z tej nogi, tam, ja nie wiem, co tam było. Jest takie pojęcie w Polsce, wstać nie z tej nogi? z lewej nogi, może ona z lewej wstała. I ona mówi, i, i tam za, na, prześniadaniu chyba, czy gdzie tam, oni się pokłócili. I ona mówi, Aaron, wiesz co, on chyba w ogóle, w ogóle, kto ci tam... I oni zaczęli na niego mówić, możesz, ty w ogóle kim jesteś? Kto cię... Czy my nie wszyscy tu prorokami i od Boga, pod Bogiem chodzimy? I później, wy znacie, tam w historii Trąd na niej stąpił. Trąd. Ręka. I ona tr, tr trąd całkowicie. I cały naród to uwidział. Nawet u samego Mojżesza szczęka wypadła. On mówi, walcz. I on zaczął modlić się, Boże, Ojcze, proszę Cię, stawiam się za nią. On, pa, Twój pasterz zawsze ma, musi i ma, mi, ma serce stawienicze. Prawdziwy pasterz ma serce stawienicze. Słyszycie? Tylko, że on nie udaje, nie chodzi. ja znam, że nie trudno zawsze udawać. Ja zawsze tylko modlę Modlitwa musi być w tajemnicy, rozumiecie? Ale e, wspólna modlitwa otwarta, tam widzisz, jak to się modlisz. Amen? Ale prawdziwy pasterz, on w sercu ma serce stawiennika. Pierwsza jego reakcja, bądź za kim Znacie, ludzie mogą wyrządzić krzywdy. W moim życiu wyrządzali krzywdy niesamowite różne. Ktoś by mi powiedział, ja by tego już umarł. Ktoś mi powiedział, coś zrobili, czy tam, czy to, i tak. Ale ja stawa, nauczyłem się, spierwa mnie było trudno, a później rozumiem, serce zmienia się. I ja walczyłem o tych, które... E, spierwa ja uczyłem się na moich bliskich przyjacielach, których nie, już nie ma na ziemi. To ja był tylko pierwszym kroku wierzącym. A dlaczego mnie wtedy Bóg to dał? Ja z latami zrozumiał, że w życiu tak będzie. Będziesz stawić za tych, które cię wyrządzili dużą krzywdę, które cię zdradzili. Wiecie, Jezus nawet stawiał się, On nie wygnał e, Judasza. On nie wygnał, On z nim jadł. I On mówi, ja go kocham. I także nie mniej niż wszystkie. Amen? Tylko, że Judasz poszedł jednak swoją drogą. Вот w czym sprawa. Ale mówi, ja kocham. Serce Ojca z nim także. Amen? On mógłby go wygnać, on znał, że to jest zdrajca, że on go wy, wy, wyda. On znał, on w stu procentach znał, jak wyda nawet. Wszystko tam. Ale Bóg mówi, że ja wierzę, że nikt z was i nikt w ogóle po stronach zdrajcy nie będzie. Pomyłka, pomyliłeś się, wracaj na drog dobrą drogę. Amen? gdzieś zwada, czy tam sprzeczkę, ty, ty, mówię, te, jak oni, te studnie, wracaj na dobrą drogę. Ale i ona z Miriam, z Mojżeszem i taka, i, i Mojż, Mojżesz stawi się i Bóg przemówił do nich. On powiedział, on dał re, realnie słowo samej Miriam i tam Aaronowi, bo Aaron też tam uczestniczył. Mówi, wiecie co, prawda, że ja nad wami, nad wszystkimi, ja mówię wam w proroczych słowach, mówię przez proroka, przez prorocze słowa wam osobiście wszystkim. Ale z Mojżeszem rozmawiam usta w usta. Czytajcie, tam napisano w Biblii, w drugiej Mojżeszowej. Потому że mówię, ja wybrał go dla, pewnej rzeczy. I laska jest pasterza u Mojżesza znajduje się, rozumiecie? Władza. I musimy znajdować się w tej władzy, żeby trąd nie przychodził na nasze życie to nie narzucenie kogoś, bo, że Bóg nam kogoś narzucił. Ja znam anarchiczne chrześcijan, anarchiczne, anarchi, nie, no anarchistyczne takie chrześcijaństwo. Jego dosyć sporo i łatwo w niego wpaść. Różnych nauk. Dużo. Dużo teraz medialne, internet pełen. Ja wczoraj całe zajęcia zrobił, na, żeby wyjaśnić każdą sprawę. Jeśli u was pojawia się wątpliwość, wy zawsze przyjdźcie do swojego pasterza. Zawsze. I jeśli coś przeszkadza, to już coś nie tak. Nawet niech to będą nauki super prawidłowe i właściwe. Przyjdźcie, zapytajcie. U pastora zawsze, ja mówię tym pasterzom i innym kościołom, które słyszą to w internecie, jeśli wątpliwość, przyjdź i mów, pastor jest tak i tak. W większości przypadków, kiedy ja to znam, nawet na drodze do pastora już ty zrozumienie przyjdzie. <laughs> Czasami tak było. Jak tylko idziesz, a, o, teraz już rozumiem. Co... Albo przychodzi olśni. <laughs> Ale jeszcze nie przyszło, przyjdź i zadaj pytanie. Dlatego dane usta. Niezadane pytanie wówczas powoduje, zamiast tego, żeby Maria Miriam zapytała, Mojżesz, prosto mnie nastrój zły, przepraszam, tak i tak stało się. Zamiast pytania jakiegoś, no tak i tak, stało się tragiczne. Później Mojżesz stawił się, poprawi, bo Bóg to poprawił. Ale e, tam jeden werset, jeden werset, ktoś mi wczoraj go, ja nie dumał go, nie myślał go teraz nawet używać, e, ale, ale kiedy Mojżesz stawił się, nie od razu Bóg tam uzdrowił, nie od razu. Ale on, on powiedział, że ona sama na siebie to ściągnęła. On tak powiedział Mojżeszowi. I według prawa, y, które na ziemi tam w tym narodzie było, to mężczyzna miał plunąć y, ojciec córki. Tam tak napisano. W twarz, w twarz. To przekleństwo. Pluć to przekleństwo. No, teraz jeśli ktoś pluje, y, to czasami może przypadkowo, ja wczoraj mówię, u mnie była, że przypadkowo wyszła silna i ja przy, przyprosiłem, żeby, bo tam w internecie też kogoś oskarżają jakieś plucie. Wy w Chinach jeszcze nie byli, w Chinach to jest tradycja pluć. <laughs> No, ktoś z was pojedzie na misję albo na wycieczkę, to wy zauważycie, tam jest w ogóle, to jest... Na, no. Ale tam było to znaczenie, że pluć to znaczy przekląć. No, pluć, przekląć. I E, I Bóg powiedział do Mojżesza, że ja, e, tak, tak zrobiłby ojciec. I mówi, ja tak zrobię. I potem ona 7 dni będzie mieszkała za miastem z tym trądem. Czyli na 7 dni było wyłączone z, od, e, od e, Bożych ludzi. W sumie e, mm, to kiedy my wyłączamy się spod podlaski pasterskiej, niczego dobrego w nasze życie nie przynosi. Lepiej wówczas powiedzieć tak i tak zmian. Tak samo e, jak w rodzinie, to moja porada dla rodzin. E, Uczysz szybko między sobą porozumieć się, przypra, przyprosić, tam, czy znaleźć wspólny język. Amen? No. Potem może e, w rodzinie jest też Bogiem postawiony swój porządek. Siostry i bracia, to pamiętajcie, my dzisiaj nie nauczamy o rodzinnych życia, chociaż my najbliższy czas też znajdziemy możliwość, żeby uczyć się o rodzinnym, jak Bóg to pokazuje, jak powinno być. Ale jeśli my nauczymy się tego, nam ułatwi się rodzinne życie też, ułatwi się, ono będzie lepsze, bardziej szczęś, szczęśliwsze, tak czy jak, no, jest swoje zasady. Ale tutaj, no, to jest, to jest od Boga, od Boga. No i rzeczywiście Bóg później e, ją na słowo, na prośbę, na modlitwę Mojżesza. Rzeczywiście On ją uzdrowił. O, ale nie trzeba wpadać. Bóg powiedział, że ja Mojżeszowi mówię usta w usta, a do was przez proroków, przez Słowo Boże. A imu prosto twarzą usta w usta. Bo On, tak, jemu dana ta władza, żeby was no, no wprowadzić do ziemi. Amen? Od, dlatego tak tam było. Z Dawidem tak samo było. з Давідом. Давід теж один з. Я розкончу, є ще один такий знаний біблійний пастор, то Давід. Перший то був Мойжиш. Не, он не перший, перед ним теж були. Авраам був, Авраам, Ізак, я, ну, але один, я мовив, він знаний, він генерал пастеж. <laughs> і, і теж Давід, він пастор. І круль, он бендон з крулем, ним було пасторське серце, розумієте? Он мав пасторське серце пастежа. І ті, які були з ним, були благословені. Ci, którzy byli z nim, oni wyszli, wiecie, z, z różnych y, środowisk. Jeśli tam czytacie uważnie, to lud, który powstał z Dawidem, to lud nie, z, nie, nie, nie prosto, który od Saula przeszedł do Dawida, to całkiem nowy lud, nowa generacja różnego, z różnych środowisk, biednych, niebiednych, różnych, wszystkich tam byli. Od. I później oni wszyscy stali szlachetnymi w Bogu, no czyli prawdziwymi w Bogu. Amen? Od a nawet syn, który przeciwstawiał się Dawidowi, вот, tam jest taki syndrom w kościołach czasami, syndrom Absaloma, stawiać się na miejsce pastora. <laughs> no. Może być spierwa to niewinnie, człowiek z dobrym zamiarem, a później zaczyna się, że człowiek siebie widzi na tym. No, ja tego się nie boję, mnie w ogóle nie ma z tym dawno żadnych <laughs> problemów, ja na, na, na takie rzeczy nie zważam. Вот. Każdemu daje wzrost Bóg. Amen. Jeśli Bogu w kościele potrzebne dwa, albo pięć, albo dziesięć pasterzy, on pierwszy objawi pastor. <laughs> albo sto pasterzy mu potrzebne. <laughs> Ale, no to, to, to nie to. Ale i koniec zazwyczaj takich rzeczy. Absalom co? Zginął też. Ale Dawid znów takie serce pasterza płacze. On upadł na kolana. I, on płakał nad tym, chociaż to był jego wróg, jego syn stał jego wrogiem. Ale on płakał, bo serce pasterza, serce ojca, ono do końca z tobą idzie, idzie z tobą. Amen. Ono postawione, żeby prowadzać w wieczne życie nas. Jezus, ja tym skończę, Jezus, On jeden z najlepszych przykładów. Dzisiaj Wam dał, dawał przykład też przypowieści o synu marnotrawnym. Tam jest, tam jest ten obraz i pojęcie, zasada łaski pasterza. W tacie ona znajduje się, u taty, w sercu taty, ojca, rozumiecie? Taty, u taty jest władza dana Bogiem, żeby chronić swoich dzieci. Nawet tata by nie był zainteresowany, żeby oni e, byli kontrolowani w życiu. On mówi, idź i wzrastaj, ale bądź pod moim błogosławieństwem, bądź pod łaską pasterza. I tak powinno zachować się kościołom, pasterzom, żeby być pod naszym pasterzem nad pasterzami. W takim kościele, nad takimi ludźmi. Głową jest Jezus. Amen? Głową jest Jezus. I Jezus, On najlepszy pasterz ze wszystkich biblijnych i od teraźniejszych. On jedyny zawsze będzie doskonały, najlepszy, największy. Amen? On pasterz. I On okazywał serce. On ja mówię, ja wam już dałem przykład, on nie wyganiał Judasza. Ja mówię, ja kocham go, ja znam, że on położył już coś w swoim sercu, tam niewłaściwe jest. Każdemu dano możliwość wynieść to z serca, ustami. Zapytaj wówczas. Ja nie wiem, w którym momencie stało się to, że Judasz się zgorszył. A Pismo powiada, błogosławiony ten, który się nie gorszy, nie zgorszy. Czyli dostępuje błogosławieństwo ten, który się nie zgorszy. Twoje pomyłki i upadki to jeszcze nie zgorszenie. <laughs> Ale lepiej nie gorszy się, tak jak Judasz. I on, i on, on to myślał rzeczywiście, że on praw we wszystkim. Ja nie wiem, w którym to momencie stawało się. Może być tam, to stało się, kiedy on stał i tam kilka miejsc w pismach poważnych było, kiedy e, stawali całe, całe grupy religijne, całe ludzi, którzy mówią, sprawda po naszej stronie, a ty wyganiasz demonów mocą Belzebuba na Jezusa. A on to czynił. Oni wiedzieli, że moc działa. Oni nie wiedzieli, jak to wyjaśnić, jak powiedzieć. Mówią, to cuda nie od Boga. To fałszywe. To fałszywy Mesjasz. Fałszywe to. Fałszywy duch w nim. I on tam powiedział, że nawet jeśli będzie bluźnierstwo na syna, będzie przebaczone. Ale kto będzie bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu przebaczony ani w tym wieku, ani przyszłym. Czyli on stawi takiego człowieka jak w stan Miriam, jakby trąd przechodzi, rozumiecie? I wyłącza człowieka z duchowego życia. Przecież tym człowiek zostanie biblijny, religijny, jakikolwiek zostanie. Ale taki stan człowieka prosto wyłącza się spod błogosławieństwa. Spod błogosławieństwa. Jak wczoraj mówiłem na zajęciach, że jeśli chodzi o te fałszywy Mesjasz, tam to rzeczywiście w Biblii powiedziane, że przyjdzie fałszywy ci, ci, którzy będą nazywani. I uczyłem wczoraj, że rzeczywiście ci, którzy mogą modlić się w mocy i to że taki człowiek może iść do piekła, bo to nie, ale nie, to nie prawo dane, na, no, żeby podważać każdą służenie. Te, to tylko ostrzeżenie dla nas, żeby my rozumieli, że ani dary, ani mocy, ani e, jak tam e, owoce, uzdrowienia prowadzą do życia wiecznego, ale tylko śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Amen? O to, czym musimy zadbać. O to, czym jest prawda ale nie daj Boże też, żeby ja, ja, nie, ja znam, że bywają fałszywe jakieś tam rzeczy, bywają, ale ja na no to nie zważam, ja znam, co Bóg na naszą drogę posyła. Musisz słuchać Boga rzeczywiście. Amen? I, i potem, e, kiedy przy, przy, tych wszystkich e, sytuacjach, kiedy Jezusa oskarżali na nabożeństwach, to je, ja zauważyłem, że Юдаш там был теж wszędzie, он же был учнем нормальным. И его уши теж были пшитым. А те не згоршилися. А Юдаш, и coś справило его згоршение, разумеете? Он не был э, е, так как бы здрайцем от уроdzenia. Иначе бы не пошед за Иисусом. Вы мне слышите уважнее? Ludzie nie rodzą się zdrajcami. Tym bardziej nikt nie może od Ducha Bożego narodzić się, żeby na nim była pieczęć zdrajcy. Słyszycie mnie? To, to Duch Twój narodził się, żeby Ty szedł za Jezusem wieczne życie. Amen? Twoje serce urodziło się, żeby być w prawdzie. Ale myśli przychodzą. I jeśli Ty pozwalasz Bogu e, prowadzić Cię, to będziesz pod laską pasterską, która może Cię i poprawić, i wyciągnąć, jak wczoraj mówiłem, że dzieci zazwyczaj nie chcą, żeby ich z czegoś wyciągali. U mnie to dobry przykład, który ja noszę w sobie. Moje dzieci dorastali. Ja nie mam dużo dzieci, ale mam czworo i z czworych dzieci można mieć maleńkie też doświadczenie chociażby. I e, kiedy, pamiętam te, te drzazgi albo różne, kiedy pszczoły, znacie co, te, jak oni, żongą chodzi. U nich, u nas gdzieś u wszystkich bywały takie sytuacje, znacie, gdzieś my na, na daczy byli, tam na, na przyrodzie, gdzieś, znacie, no, no różne. I, I zauważyłem, to u wszystkich było. <laughs> Kiedy oni maleńkie, особенно kiedy ktoś coś zrobi, widzi, jak komuś wyciągano drzazgę albo to, troszeczkę był płacz, to u nich u każdego jest swój charakter różny. U mnie czworo dzieci, ale u nich u każdego jest swój charakter, który Bóg im daje. Amen? I, e, i także, co ciekawe, ale to wszystkich ich łączyło podobnie. Widzą, że z kogoś wyciągano coś i był płacz i to, kiedy z nimi stawało się coś podobne, ja pytam, co tam z tobą? Nie, wszystko w porządku, tata. A ja że widział, że tam pszczoła, czy, bo inni dzieci mnie powiedzieli. A ja mówię, co tam z rączką? Nie, nie, nie, nie, nie. Ja mówię, dawaj rączki. Nie, na pewno nie, no, wszystko w porządku. I dziecko no automatycznie chowa swoją rączkę tam czy nóżki, czy nie dam wyciągać drzazgę, bo będzie mi bolało, automatycznie my rozumiemy. Tak samo w Kościele my, my, myślimy, że będzie, wiecie, kiedy Bóg z nami działa przez laskę pasterską, On e, może sekunda cię bolić, ale całe życie będzie zdrowe. Amen? Може, coś nie, w twoim myśleniu, czy trochę, jakieś, kiedy myślenie zmienia się, czasami boli coś tutaj. No, znaczy, tutaj. tutaj. Jeśli by to Bóg, to mnie by nic nie bolało nigdy. Nie, to nieprawda. Boli dlatego, żeby było lepiej czasami. Ale nie zostawaj w bólu. Nie zostawaj w goryczy. I to nie musi prowadzić nas na mianowce. Jezus lepszy pasterz, ale przy tym nawet wiedząc, że Judasz i tak położył tą myśl. Ja mówię, ja nie wiem, w którym momencie ta myśl weszła w niego. Może być, mnie tak wydaje się, może, czy to było przy tym, jak im oni chodzili po, po miastach też i byli wytrudze, utrudzeni. Znaczy, kiedy człowiek utrudzony, też mu przychodzą myśli, co my w ogóle robimy? <laughs> Не wiem w jakim momencie, a może w tym momencie, kiedy якраз оскаржали Jezusa, stawali і оскаржали, що ти od демона. Ти то робиш od демона. Я вам повідом, що niektórzy там увіжили. w to. А хто не уверил, був оздоровленный. Читайте Библии, читайте Євангелії. Кто не уверил, тим фальш... Але хто мовив, хто оскаржал Иисуса? Офіційна влада. Телевизия, там, ну, я не знаю, публічно, офіційно, розумієте? Арцикаплані, фаризеуші, то була офіційна влада краю. То були офіційні люди, які мовили, то не Бог, то в ogóle. To demon Потому, ну, przy tym tutaj młodszy jest za władzy. Władzy dobre. Władzy dane Bogiem. Amen. Polsce dobre jest jedna rzecz też. W Polsce umieją szanować władzę. Chociaż wy będziecie śmiać się teraz, no ale dlaczego nie wiem. Ja wierzę, że umieją szanować władzę. No, prawda. To jest takie moje przekonanie o, o kraju. tylko noc. <laughs> I, i, I to. Ja pomodlę się z wami, żeby nam zawsze przebywać pod las, laską naszego pasterza. Amen. Pod laską naszego pasterza. Możemy na chwilę wstanąć na swoje nogi.